Svētku atceres un atzīmējumās dienas Latvijā. Autors Klinta Ločmele. Latvijas Republikā ir 16 svētku dienas un 28 atceres un atzīmējumās dienas. Svētku dienas. Svētku dienās svin tradicionālos gadsimtu svētkus un ar Latvijas valsts veidošanos saistītas dienas. Atceres dienas ir veltītas vēsturisku notikumu vai tajos cietušo cilvēku piemiņai. Atzīmējumās dienās tiek godinātas profesijas, sabiedrības grupas, ģimenes un cildinātas citas vērtības. Dažas valstiski svarīgās dienas, svētku un atceres dienas, ir saistītas ar politiskajām iniciatīvām. Latvijas padomju Socialistiskās republikas augstākās padomes 1990. gadā pieņemtajā likumā par svētku, atceres un atzīmējumajām dienām 15 reizes veikti grozījumi. Piemēram, 1998. gadā Latvijas Republikas Saima oficiālo valsts svētku un piemiņas dienu sarakstā iekļāva 16. martu, Latviešu karavīru atceres dienu, sabiedrībā sauktu arī par leģionāru piemiņas dienu, bet 2000. gadā no tā izslēdza. Kristīgajā tradīcijā pareizticīgie, vecticībnieki un pie citām konfesijām piederošie ticīgie lieldienas, vasaras svētkus un Ziemassvētkus atzīmē konfesiju noteiktajās dienās, taču tām nav piešķirts oficiāls svētku dienas un brīvdienas status. Politiskā partija saskaņa Vairākas reizes rosināja pareizticīgo Ziemassvētkus noteikt par brīvdienu, tomēr neguva saimas vairākuma atbalstu. Atceres un atzīmējumās dienas. Padomju režīma nozieguma upuru piemiņai ir četras atceres dienas - 25. marts, 14. jūnijas, 23. augusts un decembra 1. svētdiena. Trīs no tām 25. marts, 14. jūnijas un 23. augusts saistīts ar totalitāro režīmu noziegumiem pret Latvijas sabiedrību Latvijas teritorijā okupāciju laikā. Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena 1998. gadā tika noteikta decembra pirmā svētdiena, kas ir atceres diena Staļina represijās cietušajiem 20. gadsimta 30. gadu beigās toreizējā Latvijas Socialistisko republiku savienības teritorijā. 2012. gada aptauja liecina, ka 87% Latvijas iedzīvotāju to nav atzīmējuši. Respondenti kā atceres dienu vairāk pieminējuši deportāciju gada dienu 25. martā un 14. jūnijā. Latvijas sabiedrībā neviennozīmīgi tiek vērtēta Startautiskā sieviešu dienas atzīmēšana 8. martā, kas par oficiālu atzīmējumu dienu kļuva 2008. gadā. Daļa sabiedrības uzskata, ka tā ir padomju svētku atblāzma un Startautiskā sieviešu diena ir zaudējusi sākotnējo jēgu - cīņu par sieviešu līdztiesību valsts karoga pielietojums. Latvijas valsts karoga likums nosaka, ka Latvijas valsts karogu pie ēkām lieto 1. maijā, 4. maijā, 11. novembrī un 18. novembrī. Latvijas valsts karogs sēru noformējumā tiek lietots 25. martā, 14. jūnijā, 17. jūnijā, 4. jūlijā un decembra 1. svētdienā. Svētku brīvdienas Ja svētku dienas 4. maijs vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18. novembris iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu. Svētku dienas un to atzīmēšanas tradīcijas. 1. janvāris - jaungada diena. Īpaši Latvijai raksturīgu atzīmēšanas tradīciju nav. Lielā piekdiena - piekdiena pirms Lieldienu svētdienas, dievkalpojumi, vecrīgā norisinās ekumeniskais krusta ceļa gājiens. Pirmās lieldienas un otrā lieldienu diena. Lieldienu datums mainās, bet vienmēr tiek svinēta svētdienā. Pirmā svētdienā pēc pilnā mēnesis, pēc pavasara saulgriežiem. Lieldienas nevar būt agrāk par 22. martu un vēlāk par 25. aprīli. Saplūst pagāniskās un kristīgās tradīcijas. Tiek krāsotas olas, rīkotas olu kaujas un ripināšana. Šūpojas lieldienu šūpolēs, kristieši apmeklē Kristus augšām celšanās svētku dievkalpojumus. 1. maija darba svētki un Latvijas Republikas satversmes sapulces sasaukšanas diena. Apaļās gada dienās Meža kapos Rīgā Latvijas augstākās amatpersonas svinīgi noliek ziedus. 4. maijs - Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Svinīgā saimas sēde, valsts apbalvojuma pasniegšana, svētku koncerti. 2016. gadā Latvijas valsts simtgades birojs ierosināja jaunu tradīciju - Baltā galdauta svētkus, kas guva plašu sabiedrības atsaucību. Maija otrā svētdiena - Mātes diena. Ģimenēm veltīts pasākums. Tiek sveiktas mātes vai nolikti ziedi viņu atdusas vietās. Vasaras svētki. Vasaras svētku datums mainās, bet vienmēr tiek atzīmēti svētdienā 50. dienā pēc Lieldienām. Saplūst pagāniskās un kristīgās tradīcijas. Mājas un saimniecības ēkas rotā ar bērnu mējām. Kristīgajā pasaulē svin svētā gara nosūtīšanas svētkus. 23. jūnijas - Līgo diena, 24. jūnijas - Jāņu diena, vasaras salgrieži. Cilvēki sapož dzīves vietu, vāc Jāņu zāles, ticot, ka tām piemīt dziedniecisks spēks un rotājas ar ziedu vainagiem. Tradicionāli cienests ir siers un alus. Dziesmās, dejās un lecot pāri ugunskuram, aizvada Jāņu nakti un sagaida saulēktu. Daļa sabiedrības svin vasaras saulgriežus astronomiskās vasaras sākumā, 21. jūnijā. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena. Svētku noslēguma koncerts Meža parka lielajā estrādē. 18. novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Svinīgā saimas sēde, valsts apbalvojuma pasniegšana, Nacionālo bruņoto spēku un iekšlietu ministrijas vienību militārā parāde, svētku koncerti, lāpu gājieni, valsts prezidenta svētku uzruna Vakarā Daugavas krastmalā notiek svētku uguņošana. 24., 25. un 26. decembris - Ziemassvētki, Ziemas saulgrieži. Saplūst pagāniskā un Kristus dzimšanas svētku tradīcijas. Folkloras kopas uztur ķekatās iešanu un bluķa vilkšanas rituālu. Kristieši dodas uz Kristus dzimšanas svētku dievkalpojumiem. Daļa sabiedrības svin ziemas saulgriežus astronomiskā ziemas sākumā, 21. decembrī. 31. decembris - vecgada diena. Pirms pusnakts mediji pārraida Latvijas prezidenta un ministru prezidenta uzrunu Latvijas iedzīvotājiem. Pusnaktī jaungada uguņošana. atceres un atzīmējumās dienas un to atzīmēšanas tradīcijas. Latvijas vēstures notikumu atcere 20. janvāris 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena. Rīgā, Doma laukumā, Zaķu salā un citur Latvijā tiek iedegti ugunskuri barikāžu aizstāvju atcerēju. Tiek nolikti ziedi kritušo piemiņas vietās, Basteikalnā Rīgā un pie brīvības pieminekļa. 26. janvāris - Latvijas Republikas starptautiskā de jure atzīšanas diena. Tiek nolikti ziedi pirmā Latvijas Republikas prezidenta Jāņa Čakstes un pirmā ārlietu ministra Zigfrīda Anna Smeijerovica atdusas vietā Meža kapos Rīgā. 25. marts un 14. jūnijas komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Piemiņas brīdis Rīgas dzelzceļa stacijā Šķirotava, Torņkalns un citviet Latvijā valsts augstākās amatpersonas un politiski represēto biedrību pārstāvi noliek ziedus pie brīvības pieminekļa. Koncertos tiek atskaņota Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantāte Dievs, tava zeme deg. 27. aprīlis Latgales kongresa diena. Atceras tradīcijas sabiedrībā vēl nav izveidojušās. 8. maijs - nacisma sagrāves diena un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Piemiņas brīdis piedaloties valsts amatpersonām Rīgas brāļu kapos, Salas pils memoriālā, Lestenes brāļu kapos un citur. Kopš 2012. gada kad valsts prezidenta amatā bija Andris Bērziņš, kara veterāni neatkarīgi no frontes puses tiek aicināti tikties kopīgā piemiņas pasākumā. 17. jūnijas Latvijas Republikas okupācijas diena. Atceres tradīcijas sabiedrībā nav izveidojušās. 22. jūnijas Varoņu piemiņas diena, Cēsu kaujas atceres diena atceras pasākumi kritušo karavīru piemiņai amatā, priekuļos, pārgaujā un cēsīs. Piedalās arī Igaunijas vēstnieks vai kāda no Igaunijas augstākajām valsts amatpersonām. 4. jūlijas - ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena. Piemiņas brīdis Rīgā 1941. gadā nodedzinātās Horālās sinagogas memoriālā notiek ebreju reliģiskās draudzes Šamir un Rīgas geto muzeja organizētais dzīvo gājiens. 21. augusts Konstitucionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu pieņemšanas diena. Apaļās gada dienās tiek atzīmēts ar ekumenisko dievkalpojumu Domu baznīcā svētku koncertu. Ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa. 23. augusts - Staļinisma un nacisma upuru atceres diena. Atcere saistīta ar 1989. gadā nevardarbīgās pretošanās akciju Baltijas ceļš. Piemēram, 2009. gadā notika diennakts skrējiens Sirdspuksti Baltijai pa vēsturisko Baltijas ceļa maršrutu. 11. novembris Lāčplēša diena, valsts apbalvojuma pasniegšana, Rīgas krastmalā un brāļu kapos tiek aizdegtas svecītes Latvijas aizstāvju piemiņai. Citviet Latvijā ar svecēm izgaismo pieminekļus Latvijas brīvības cīnītājiem - lāpu gājiens. 11. augusts Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena atceras tradīcijas sabiedrībā nav izveidojušās. Decembra pirmā svētdiena pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena. Atceres tradīcijas sabiedrībā nav izveidojušās. Sabiedrības grupu godināšana un vērtību izcelšana. 9. maija Eiropas diena, 15. maija Startautiskā ģimenes diena, 1. jūnijas, Startautiskā bērnu aizsardzības diena, septembra 2. svētdiena, tēva diena, 1. oktobris, Startautiskā senioru diena. Koncerti, radošās un sportiskās aktivitātes, taču atzīmēšanas tradīcijas sabiedrībā nav izveidojušās. 8. marts - Startautiskā sieviešu diena. Sievietes tiek sveiktas ar ziediem un dāvanām. 1. septembris - Zinību diena. Pirmajai skolas dienai veltīti svinīgi pasākumi izglītības iestādēs. Skolotājiem tiek dāvināti ziedi. 22. septembris - Baltu vienības diena. Kopš 2000. gada tiek godināta Latvijas un Lietuvas sadraudzība un notiek kopīga folkloras kopu un koru sadziedāšanās, sporta pasākumi, ugunskura iedegšana pilskalnos, pārmaiņas Latvijā un Lietuvā. Profesiju svētki kopīgās atzīmēšanas tradīcijas, labāko darbinieku apbalvošanas pasākumi. 17. maija - ugunsdzēsēju un glābēju diena. Atvērto durvju diena ugunsdzēsēji depo. Jūnija 3. svētdiena - medicīnas darbinieku diena. Jūlija 2. sestdiena - jūras svētku diena. Tiek dēvēta arī par zvejnieku svētkiem, svētku programma pie jūras pilsētās un ciemos. Oktobra 1. svētdiena - skolotāju diena. Skolēnu organizēti pasākumi skolotājiem – Absolventu sveicieni kādreizējiem pedagogiem. 7. novembris - robežsargu diena. Valsts robežsardzes koledžas robežsargu skolas kadeti svinīgā pasākumā zvēr uzticību Latvijai. 5. decembris - policijas darbinieku diena. Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Nacionālās bibliotekas Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperts Diana Rudzīte.